Սալման Գասարյան փորձենք ամփոփենք տարին։ Ինչպիսի տարի էր Արցախկատ ընկերության համար։ Նորմալ տարի էր, աշխատում ենք իրավունով, առանձնակի փոփոխություն ինչ որ բան չկար, նոր ապրանքատեսակի վրա ենք աշխատում Արցախ լակտի վրա, որը արդեն ուժը դիզայնը պատրաստ է, հունվարի կեսերից մինչև հունվարի վերջ արդեն երևի նոր ապրանքատեսակը մենք կարտադրենք եւ կներկայացնենք շուկայում։ Ինչ ապրանքատեսակ է։ Տեղական գիտական կենտրոնում ենք, որը մեր տեղական կաթերով պատրաստել է Մերան, որը շատ օգտակար է ստամոքսին, փորձարկել ենք եւ որոշել ենք ինչու՞ չի աշխատել մեր տեղական մերաներով կամաց-կամաց կա արդեն պայմանավորվածություն, որ իրենք սկսելու են պատրաստել եւ թթվասերի, եւ մածունի, եւ կատնաշորի, եւ պաների մերաները։ Պարոն Մանգասարյան, նորություն է միայն մեր շուկայի համար դա։ Այո։ Իսկ աշխարհում աշխարհում չէ։ Ինչպես է ծնվել ծրագիրը։ Ծնվել է գիտական կենտրոնի միջոցով, իրանք ստեղծեցին, ստացան այդ մերանը, ներկայացրեցին մեզ, մենք ստեղ միասին փորձարկել ենք, ստացել այդ մածնի տեսակը եւ որոշել ենք ինչու չարտադրել Ղարաբաղում։ Մեր վերջին հանդիպման ժամանակ դուք նշեցիք, որ մասնագետի խնդիր միշտ էլ եղել է ու կա, եւ որքան ինձ հայտնի է արտերկրից հravirել եք մասնագետներ, խորհրդակցություններ, դասընթացներ եւ այլն։ Կխնդրեի մի քանի խոսք այդ մասին։ Այո, մենք հravirել ենք Լենինգրադից մասնագետներ, Երևանից, Ուկրաինայից, իրենք այցելելով Արցախ եւ տեսել են Արցախկաթի արտադրությունը, լրիվ գոհ էին մեր սարքավորումները ինչ ունենք, մեզ բավարարում է արտադրել լինել եւ ապահոված ինչ որ վիրուսներից բայց այսօր ցավալին նաեւ որ տեխնոլոգիան օրիցոր փոխվում է այդ մասնագետների խնդիրը միջև այսօր կա մենք շատ ենք հեռու, միչև հravirել գալիս են մի քանի օրով, հա ինչ որ որոշակի չափ արդյունք տալիս է, բայց մասնագետը որ հravirում ես, պետք է գա մի 2 ամիս, 3 ամիս մնա, աշխատի։ Եվ գումարած դրան մեր արտադրելու ձևը եւ իրանց ձևը դա շատ մեծ տարբերություն կա։ Ինչու՞, որովհետեւ իրենք աշխատում են ուրիշ տեխնոլոգիայով։ Ավելի ժամանակակից։ Ավելի ժամանակակից է, բայց հիմնականը մենք որ աշխատում ենք նատուրալ կաթով, իրանց ուրիշ ձև է։ Նատուրալ կարակը տարբերվում է համով։ Մենք սերուցքից ենք պատրաստում կարակ, որը ժամկետը 15 օր է։ 15 օրվա ընթացքում երևի թե կարողա համը չդուր գալի ժողովրդին, որովհետև այն հին կամ գյուղ sense բացատրեմ գյուղի պատրաստած կարակը, եթե փորձել եք, ինքը ունի պրիմիտիվ սիջուկային համ, Բայց հիմնականում Արցախկատ ընկերության կատնամթերքը արցախցիներս հասկանում ենք, որ մերն է, անարատ է, առողջության պահպանման կարևոր գործոններից է եւ Արցախի շուկայում իր տեղն ունի։ Մի քանի խոսք այդ մասին եւ փորձել եք ուրիշ շուկաներում վաճառել ձեր արտադրատեսակը։ Հիմնականում այսօր աշխատում ենք Սյունիքի մարզում։ Նոր տարուց հետո ունենք մի քանի առաջարկներ այնտեղ Հիմնականում մտածում ենք արդեն Երևանի շուկան։ Խնդիրներ կա, մտնել շուկան խնդիրը կայանում է նրանում, որ մեր գատնամթերքի ժամկետը կարճ է, թույլ չտալիս, որ մենք կարողանանք բայել, որովհետև դուք եթե նկատել եք, կա թվասերներ 14 օր, 17 օր, Այսինքն իրանք կարողանում են դա պահել, մենք չենք կարողանում։ Մեր ժամկետը չի համապատասխանում, կարճը։ Պետք է կարողանանք դա սպառել ժամանակ, հետ չգա այդ ապրանքը։ Պարոն Մանգասյան, քանի աշխատող ունեք։ Այսօր ունենք մոտորապես 58 աշխատող։ Որն է տարվա ամենալավ հաջողությունը ընկերության մեջ Ընկերության մեջ ամենասլավ հաջողությունը ամեն տարի կայանում անրանում, որ մենք ունենք շատ լավ հզոր կոլեկտիվ։ Կոլեկտիվը մինչ այսօր պահպանում ենք, աշխատում ենք, դժվարությունները միասին հաղթարում ենք, ամեն մի հարցը ստեղ դրված այն ձև, որ մենք քննարկում ենք միասին եւ ճարում ենք ճիշտ լուծում։ Կոլեկտիվի համերաշխությունը համարում եք ձեր հաջողության գրավականներից մեկը, ամենաառաջինը։ Իսկ ո՞րն է թերացումը տարվա մեջ։ Թերացումը ամեն տարի կա, դա կապված է կաթի մթերման հետ։ Ցավոք այդ հարցը լուրջ հարց է ամառը լինում է քանա, ձմերը պակասում է, եթե կարողանանք զարգացնել մեր անասնապահության ոլորտը, ունենանք սեզոնին եւ ոչ սեզոնին նույն քանակը ավելի հեշտ կլինի աշխատել, մտածել եւ դուրս գալ ուղի շուկա։ Օրինակ ոչ թե մտածել կատնամթերքի թթվասերով կամ կատնաշորով մտնել Հայաստան կամ այլ երկիր, այլ բաների արտադրությունով։ Պարոն Մանգասարյան, տոնական սեղանին ձեր արտադրած կատնամթերքից կլինի ձեր տոնական սեղանին իհարկե իմ սեղանին կլինի ուզում եմ իմանալ ձեր սեղանին էլ իհարկե իհարկե եւ այսպես ամանորը շատ յուրահատուկ տոն է Եվ չգիտես ինչու բոլորս մանկանում ենք եւ հավատում հրաշքներին։ Ձմեր Պապին, Պարոն Մանգասարյանին հյուր է եկել եւ պատրաստ է կատարել ձեր երեք ցանկությունները։ Խնդրեմ։ Առաջինը ցանկանամ, որ ես երկրում պատերազմ չլինի Երկրորդ կցանկանան, որ ժողովուրդը լինեն առողջ, ողջ։ Երրորդն էլ դա Աստված հաջողություն մեր ժողովրդին։ Ուրեմն ամեն ինչ բարի ցանկությունները հուսամորձը մեր papին կկատարի, թույլ տվեք շնորհավորել Արցախի հանրային ռադիոյի առողջություն հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը եւ այսօր հրատվական ծրագրի ողջ ստեղծագործական խումբը շնորհավորում է ձեզ, անձնական ձեր ընտանիքի, ձեր ղեկավարած կոլեկտիվի ամանորն ու սուրբ ծնունդը եւ ցանկանում որ միշտ այդպես լավատես ու բարի լինի։ Շնորհակալություն, նույնն էլ մենք ենք շնորհավորում ձեր գալիք նոր տարի։ Վատորերը տանի հին տարին ետ, լավորեր էլ բերի նոր տարին, նոր տարին, ու թող կյանքում հաղթի բարին։ Դե, եկեք ամուր մի շուրջ պար բրնենք ու, ժպտանք իրար մի լավ կեվան, Ջերմություն խինդոցի ծաղ